Trešā vienošanās – neveido priekšstatus. Trešā vienošanās ir neveido priekšstatus. Mums ir tieksme izveidot savu priekšstatu par pilnīgi visu. Nelaimi tā, ka mēs tiem ticam. Mēs varētu pat zvērēt, ka tie ir patiesi un īsti. Mums ir savs priekšstats par visu, ko cilvēki dara vai domā, un mēs to uztveram personiski Mēs vainojam viņus un vārdiski apšļācam ar savu emocionālo indi. Tāpēc ikreiz, kad izveidojam savu priekšstatu par kaut ko, mēs paši uzprasāmies uz nepatikšanām. Mēs izveidojam savu priekšstatu, pārprotam un beigās bez jebkāda iemesla saceļam pamatīgu traci. Tavas skumjas un dzīves drāma sakņojas tavos priekšstatos un tieksmē ņemt visu pie sirds. Padomā brīdi par to. Pasaula mūs pakļauj, jo mums par visu ir savs priekštats, un mēs visu uztveram personiski. Tas ir Elles sapnis. Ar saviem priekšstatiem un jūtīgo attieksmi pret pilnīgi visu mēs ražojam ārkārtīgi daudz emocionālās indes, jo mūsu priekšstati mudina mūs ten tenkot. Atceries, ka tenkošana ir veids, kā Ellē cilvēks sazinās cits ar citu – un apšļāc viens otru ar savu indi. Mēs veidojam priekšstatus, jo kautrējamies noskaidrot patiesību. Mēs ticam, ka mūsu priekšstati ir pareizi, mēs tos aizstāvam un cenšamies pierādīt, ka taisnība ir tikai un vienīgi mums. Labāk pajautāt, bet neveidot pašiem savus priekšstatus, jo tie rada ciešanas. Mitote mūsu prātā rada milzīgu haosu kura dēļ mēs visu pārprotam un interpretējam pēc saviem ieskatiem. Mēs redzam tikai to, ko gribam redzēt, un dzirdam to, ko gribam dzirdēt. Mēs esam paraduši sapņot, un mūsu sapņi nebalstās uz realitāti. Savā iztēlē mēs izsapņojam pilnīgi visu. Ja mēs kaut ko nespējam izprast, mēs radām savu priekšstatu par to, ko tas varētu nozīmēt un kad atklājas patiesība, mūsu sapņa burbulis pārplīst un mēs atskāršam, ka tas nebūtu nav tas, ko bijām iedomājušies. Kāds piemērs. Tu staigā pa lielveikalu un pamani kādu sev tīkamu cilvēku, kurš paskatās uz tevi, pasmaida un dodas pretējā virzienā. Pamatojoties uz pieredzēto, tu vari izveidot neskaitāmas priekšstats un sākt fantazēt. Tev patīk ticēt šai fantāzijai un tev gribas, lai tā piepildītos. Tavi pieņēmumi var radīt jaunu sapni, tu vari nodomāt, es viņam iepatikos. Tu vari sākt sapņot par attiecībām, varbūt savās fantāzijās tu pat aprecies ar šo cilvēku, taču šis sapnis dzīvo tikai tavā prātā, tas ir tikai tavs sapnis. Pieņēmumi un priekšstati sarežģīja mūsu attiecības. Mēs bieži iedomājamies, ka mūsu partneri zina, ko mēs domājam, un ka nav nekādas vajadzības stāstīt viņiem par savām vēlmēm. Mēs iedomājamies, ka viņi tās piepildīs, jo viņi mūs pazīst. Ja viņi nerīkojas tā, kā mēs esam iedomājušies, mēs aizvainojamies un pārņa, pārmetam viņiem. Bet tev taču vajadzēja to saprast. Kāds cits piemērs. Tu esi nolēmis apprecēties, un es iedomājos, ka tavs partneris no laulības sagaida to pašu, ko tu – Jūs sākat dzīvot kopā un tu sāc saprast, ka tā nav. Sākas nesaskaņas, bet tu vēl aizvien neuzskati par vajadzīgu paust savus uzskatus par laulības dzīvi. Vīrs pārnāk no darba, un tu dusmojies, bet viņš nespēja saprast par ko. Varbūt iemesls meklējams apstāklī, ka sievai ir spēcīgi priekšstati. Viņa grib, lai viņš pazītu savu sievu tik labi, ka spētu nolasīt visas viņas vēlmes no acīm. Viņa ir vīlusies, jo vīrs netais no viņas cerības. Pieņēmumi un priekšstati rada sarežģījumus un konfliktus mūsu attiecībās. Mēs bieži pārprotam savus mīļos un tos cilvēkus. Neatkarīgi no tā, kādas ir attiecības, mēs varam iedomāties, ka citi zina mūsu vēlmes un mums nekas nav jāsaka. Viņi rīkosies tā, kā mēs to gribētu, jo viņi taču mūs pazīst. Ja tā nenotiek, Mēs apvainojamies un mēdzam teikt, ka tu varēji tā rīkoties. Kā tu varēji tā rīkoties? Tu taču zini, ka man tas nepatīk. Mēs vienkārši esam iedomājušies, ka citi zina par mūsu vēlmēm. Šīs iedomas rada veselu drāmu, kurā savukārt sakņojas jauni un jauni priekšstati. Cilvēka prāts ir ļoti interesants. Mums ir tieksme visu attaisnot, izskaidrot un mēģināt saprast, jo tas rada drošības sajūtu. Ir miljoniem jautājumu, uz kuriem mēs meklējam atbildes, jo pastāv daudz parādību, kuras mēs nespējam izskaidrot. Un nav svarīgi, vai atbildi ir pareiza, jo, lai kāda tā arī nebūtu, tā rada drošības sajūtu. Tādēļ mēs veidojam priekšstatus un pieņēmumus. Ja cilvēki mums kaut ko stāsta, Mēs no dzirdētā izveidojam paši savu priekšstatu. Tāpat mēs izveidojam savu priekšstatu arī par to, ko viņi mums nestāsta, jo mums gribas zināt un saprast, un priekšstati mums palīdz pārvarēt vēlmi jautāt. Pat ja mēs nesaprotam to, ko mums saka, mēs tik un tā veidojam savu priekšstatu par teiktā nozīmi un ticam tam. Mums pietrūks drosmes uzdot jautājumus, tādēļ mēs veidojam priekšstatus. Priekšstati veidojas ātri, neapzināti un nepārtraukti, jo ar to palīdzību mēs pildām nos, noslēgtās vienošanās. Mēs esam vienojušies ar sevi, ka uzdod, uzdot jautājumus nav droši. Mēs esam vienojušies ar sevi, ka cilvēki, kas mūs mīl, zina, ko mēs vēlamies un kā jūtamies. Ja mēs kaut kam ticam, mēs uzskatām, ka mums šajā ziņā ir taisnība – un aizstāvot savu viedokli, mēs nesaudzējam pat savas attiecības. Mēs esam izveidojuši priekšstatu, ka visi cilvēki pasauli redz tādu, kādu to redzam mēs. Mēs pieņemam, ka citi domā tāpat kā mēs, uzskata tāpat kā mēs un dara pāri cits citam gluži tāpat kā to darām mēs. Tas ir spēcīgākais cilvēku priekštats, kura dēļ citu cilvēku sabiedrībā mums ir bail – būt mums pašiem. Mums liekas, ka citi mūs tiesās, izmantos, pazemos un vainos tāpat, kā mēs to darām ar sevi. Mēs noliedzam un atraidām paši sevi pirms to paspēja izdarīt kāds cits. Tāds lūk ir cilvēka domu gājiens. Mūsu priekšstati par sevi rada iekšējus konfliktus. Es domāju, ka spēju to paveikt, tu iedomājies, un vēlāk atklāji, ka tas nav tev pa spēkam – Tu pārvērtē un nenovērtē savas spējas tikai tāpēc, ka tu nekad neesi uzdevis jautājumus pats sev un meklējis atbildi uz tiem. Iespējams, tev rūpīgāk jāpārdomā situācija, ņemot vērā visus apstākļus. Varbūt tev jābeidz melot sev par to, ko tu tiešām gribi. Ļoti bieži uzsākot attiecības ar sev tīkamu cilvēku, tu meklē attaisnojumu tam, kāpēc viņš vai viņa tev patīk. Tu redzi tikai to, ko gribi redzēt, un noliedz to, ka šim cilvēkam ir arī tādas īpašības, kas tev nepatīk. Tu melo sev. Tad tu izveido savu priekšstatu un iedomājies, ka tava mīlestība mainīs šo cilvēku. Bet tā nenotiks. Tava mīlestība nevienu nemainīs. Ja kāds mainās, tad tas ir tikai tāpēc, ka viņš pats to vēlas. Tad jūsu starpā atgadās kaut kas tāds, kas tevi sāpina, un pēkšņi tu pamani to, ko līdz šim negribēja redzēt, tikai tagad tam klāt piejaucies arī tava emocionālā inde. Tu centies rast izskaidrojumu tam, kāpēc tā radusies, un vaino otru cilvēku. Nevajag meklēt attaisnojumu tam, kāpēc mēs kādu mīlam. Mēs vai nu mīlam, vai nemīlam. Ja mīlestība ir patiesa, mēs pieņemam mīļoto tādu, kāds viņš ir, un necenšamies viņā kaut ko mainīt. Ja mēs pūlamies mainīt kaut ko šī cilvēka personībā, tas nozīmē, ka mums viņš nemaz tik ļoti nepatīk. Protams, ja esi nolēmis uzsākt kopdzīvu ar kādu, ja ar kādu noslēdz šo vienošanos, ir labāk, ja šis cilvēks ir tāds, kādu tu vēlies redzēt sev blakus. Atrod kādu, kas tev nav jāmaina. Daudz vieglāk ir sameklēt kādu, kurš atbilst tavām vēlmēm, nekā mainīt cilvēka personību. Tāpat ir svarīgi, lai otrs cilvēks mīlētu tevi tādu, kāds tu esi, un nemēģinātu mainīt tevi. Ja kāds grib kaut ko tevī mainīt, tas nozīmē, ka viņš nemīl tevi tādu, kāds tu esi. Kādēļ uzturēt attiecības ar cilvēku, kura vēlmēm un priekšstiem tu neatbilsti? Mēs esam, kas mēs esam, un mums nav jāveido neīsts tēls. Ja mīli mani tādu, kāds esmu, Labi, ņem mani. Ja nemīli mani tādu, kāds esmu, labi, dzīvo sveiks, atrod kādu citu. Tas var izklausīties skarbi, bet šāds sazināšanās veids nozīmē, ka mūsu vienošanās, ko noslēdzam ar citiem, ir skaidrs un nav grēcīgas. Iedomājies, ka kādu dienu tu vairs neveido priekšstatus nec par savu partneri, nec citiem cilvēkiem. Tu sāc pavisam savādāk saprasties ar cilvēkiem, un tavas attiecības vairs neposta konflikti, kuru saknes meklējamas tevi paša izveidotajos priekšstatos un pieņēmumos. Kā atradināties no priekšstatu veidošanas? Jautājot. Dari visu, lai saziņa būtu atklāta. Ja tu kaut ko nesaproti, jautā. Saņemies un jautā līdz saproti, bet arī tad nesāc domāt, ka pilnībā esi izpratis kon konkrēto situāciju. Atbildes atbrīvos tevi no vajadzības radīt savu, savus priekšstatus, jo tu zināsi patiesību. Saņemies, lai izteiktu savus vēlmes. Ikvienam ir tiesības teikt tev gan jā, gan nē, bet tev vienmēr ir tiesības prasīt. Tāpat ikvienam ir tiesības kaut ko prasīt no tevis, un tev tāpat ir tiesības teikt gan jā, gan nē. Ja tu kaut ko neizproti, labāk pajautā un noskaidro, bet nesāc veidot pieņēmumus. Kad būsi to iemācījies, tu spēsi atklāt sazināties ar citiem cilvēkiem, un jūsu attiecības vairs nebojās emocionālā inde. Ja tu neveido savus priekšstatus un pieņēmumus, tu negrēko arī ar vārdiem. Atklāta saziņa mainīs pilnīgi visas tavas attiecības. Tev nemaz nevajadzēs veidot savus priekšstatus, jo tu tāpat visu sapratīsi. Es gribu to, bet tu to. Ja mēs spējam šādi saprasties, mēs vairs negrēkojam ar saviem vārdiem. Ja visi cilvēki sarunātos šādi un beigtu grēkot ar vārdiem, pasaulē nebūtu karu, vardarbības un pārpratumu. Atklātas un godīgas sarunas spēja atrisināt visus konfliktus. Trešā vienošanās aicina tevi neveidot priekšstatus. Es zinu, ka tā izklausās vienkārši, bet ir ļoti grūti noslēdzama. Mums ir grūti to pieņemt, jo pārāk bieži mēs rīkojamies gluži pretēji šim vienkāršajam likumam. Mums ir ļoti daudz ieradumu un paradumu, kurus mēs paši nemaz neapzināmies. Pirmais solis ir apzināties savus paradumus un saprast šīs vienošanās nozīmīgumu. Taču nepietiek ar to vien, ka esam sapratuši, cik šī vienošanās ir svarīga. Informācija vai doma ir tikai maza sēkliņa, kas iesēta tavā prātā. Kaut ko mainīt spēj tikai rīcība. Rīcība stiprina tavu gribas spēku, kop jauno sēklu tavā prātā un uzlabo augsni, lai tā varētu izaugt par jaunu ieradumu. Pēc daudziem mēģinājumiem jaunā vienošanās kļūst dabiska, un brīnumainā kārtā mainās tavi vārdi un tu pats. No ļaunā burvja tu pārvērties par labo burvi. Labais burvis ar vārdu palīdzību rada, dod un dalās mīlestībā. Noslēdzot šo vienošanos mainās visa tava dzīve. Kad tu esi izmainījis savu sapni, tavā dzīvē sāk notikt brīnumi. Tas, kas tev vajadzīgs, pats atnāk pie tevis, jo tavs gars brīvi plūst caur tevi. Tā ir domu, gara, mīlestības, pateicības un dzīves māksla, pēc kā tiecas tolteki. Tas ir ceļš, kas ved uz brīvību.